Ara, virusa dela eta etxetan eh, blokatuak gira, hainitz, eta eh, istan dena ondorio fisikoak nahi ditugula baztertu gaitz eh, hori ez da din eda, baina behar da gaitz fisikoak bezain bat, gaitz psikologikoak edo gaitzak edo hasteko ba, ara ondorio batzu izan lezazkela horrek, hortaz mintzatzeko, Gurekin dugu psikologo bat, elogi garat egunan? batik. Ba, elogi, egun nahuetan egiten dugun bezala jende guziekin, ba, zuri galdegin, zure egunerokoa zeinetan aldatu den eh, krisia sanitariunekin? Ba, nahi ere egun egunerokoa ez da hain aspalditik aldatu, zenta milanetik mm, lanetik gelditu naiz, mm. atzo, Eta beraz, uh, aste harta ukan dut, bere lehen uh, konfinamendu eguna, bederen langabekoa. Bai. Eta egerreteko, guai arte nehoz egun bateko uh, pausat egin dut azkenean, eta aski ongi. Hala, uh <laughs> -huh. momentukoa ez da sobra gaizki. Zure kasuan uh, tele lan famatu horrek badia zentzurik? Hane bat duzu, mere kasuan uh, Bai, lankide batu hasteko, e, ez dira tele lan sartu, skype ari dira batu. A, batu skype hasi dira, beste batzu e, telefonaz, Nik momentuko nahi baduzu ez dut uh, ez bat ez bestea egiten, baina gehiago uh, uh, ni mugatu naizelako, bak ez baitut senditen, tele, ni jendea ikusi zuzenean, baina ala, badakit lankide batzu, hortan hasiak direla, eta behiduriz, uh, ala, funtzionatzen du, e, bakzu, hortan uh, txarteko pres diren, uh, eta ekipatot diren jendeekin hasteko. Baina nik ez, nik ez dut, uh, ez nahi hortan. Zu bestela maten, aurtzain? Ja, aurtzain. <laughs> Ala, Ba, ez da guti. Ara, ba, elogi, eh, zurekin, eh, beraz, aipatu nahi ginoen, ara, konfinamendu hori, pixka bat, uh, ara, nola, nola bizitzen dugun, eta zure ustez, ara, ora, etxean egoiteak, uh, albezain jende guti ikusteak, ondori horik uh, du, da, moralaren gainean, adibidez. Beraz, nahi baduzu, egoera hortan, uh, badira, nik bi gauza berez nezazke, bada de mugimendu mugizketa hori hor konfinamendu historio horrekin, mhm. berez, nahi baduzu hor momentuko aipatzen duten uh, konfinamendu epe hori eman dezagun dila inguru hortan eh, zuhu eta radio tebe deren, nehozu behu eta bos bat egunentzat aldiatuak girela, nahi baduzu berez, momentu zaurkesten duten manera nejana baitu, etxean egoiten altzira, baina aire artera ateratzen altzira eta eh, eh, mugimendu batu erosketarako eta pasatzen dira. E, konfinamendu egoera hori, hola orkesturik, psikologikoki ondorioak ukanen ote dituen, ezakit, nik gehiago galdezkatzen hauena da um, konfinamenduaren ahazoinak, ezan abaitu eritasunaren belduja eta da gehiago belduja kukaitzen aldoen efetua. E, e, konfinamendu utxa, bat da, baina uh, konfinamendu hori lotzen alditugun beldujak besterik da. Eta behar bada, beldu horrek okaitzen alditu uh, ondorio psikologikoak behar bada gehiago pertsona batzuen gan, hori bai. Egia da, lehenik gobernuak gomendio batzu egin zituela, eta astelen haratxean, zinez, mezu bortitzagoak, eta beldurra ipatu duzu, zinez, hori sendizen, horren eh, saharaztea. Bizan, nire bauzu, nik ere hola hartu dut, nire bauzu pasagira diskurtso, uh, aski, nire bauzu pentsatzen dut iduritu zaila jendeak etzola ulertu, erzela zinezka soegin eta zaindu, eta beraz iztegia ahunt aldatu dute, eta iztegia aldatu dute egin batetara ino, gerlako iztegi urbi paliatua izan den astelan ahatzean, momentu eta sei aldiz erraiten den gerlan giela, eta sakrifizioak aipatzen dira, zinez da gerlaren inguruko uh, diskurtso bat. Pentsatzen dut zinez, zela elburua, zela jendea, jendeari uartaraztea eta jendeari konsientzia hartzea, baina ala, duda ez ote den azkenean diskurtsoa eh, desigokia, eh, beldu jasartzea sobera lanero saizetan alda. Mm -hmm eta beldu hori nola, nola kudeatu behar dugu? Ah, nera duzu, badira, um, badira la ere iturri batzu, e, besteak baino, e, besteak baino talte gajiago atzenai du, behiak entzutea, e, ba, pertsona batzu egoiten dira, bakizu egun osoa behiak e, izendatu gabe, bakizu BFM eta olako bai, bai. telebista zateek, nahi bat duzu, momentu batez, elikatzen dute beldu bai, digitala eta nire dauzu ez duzu ere uh, minuta guzti zerbait jaiteko gai eta beraz, aipatzen diren gaiak eta da ba, dituzu uh, eh, ezakit uh, eh, eta zer emuko spesialistak, eta spesialistak spesialisten ondotik nintzu dira, eta beti gai tira eta horret belduja ja elikatzen du. Beraz, kasik mitaike, informazio iturriak bai, behar baitu eh, ara, jakin pixka bat zertan diren, gainera konfinatua izanez behar dugu tampoarekin lotura, baina kasi zautatu behar dira uh, informazio iturriak eta murriztu, ez sobera brantzatua egon, ba, Sare sozialak ere, behar bada kaltegarriak ere, izaiten aldirenak, mezu batzutan uh, gezurrezko mezuak ere, ateratzen direnak. Ba, hori da. Sare sozialetan eta telefonen didek eta enitz eh, partekatuak direnak eta eh, eta azkenean eh, entzaten bat zira ere hartzen, nunbait momentu bat ez zure entzaten bat filtroak emaiten, sobera uh, ba, mesu kaiten baldin baduzu, nunbait duta du zaizu, ala, beraz, bendu hori ni urteko horik. Mm. Uh, Iturri horiek, uh, mesu horiek eta hartu, inan eh, ez beti e, egon. Hori, beraz, beldukak ez gaitzan eh, jan, behar bada, mm, ara, morala atxikitzeko, egunerokoan, badirea truko batzuk edo praktika on batzuk behar direnak atxiki? E, da, egitmo baten atxikitzea. Mm -hmm. lana, lanak ala ere, gure hainitz e, bat maiten digu, bizi egitmo bat, e, sozialak, eta nahi hotzu lanak gelditzen delarik, mostura, mostura horrek e, algaitu, eta biziki galtzen dugu eh, egitmo, egitmo hori. Beraz, egan nahi du, badira gauza batzu, Osa, epatzen baitzen astapenan batzu bala, badirela ondorio osasuna fisikoen, ondorio fisikoak eta ondorio mentalak, eta azkenean, biak bat doa zere, eta da loari berdela kasu egin, elikadurari berdela kasu egin, bakitu nira atxikat oinahizko gauza batzu zaindu behar dira. Ba, eh, gertatzen zaukuna, bakitu seria bat aspentzitelarik begiratzen zenta e, lasai biak edu egiten, eta azkenean gaua pasatzen zaizu beti e, gauzak begiratzen. Berda, kasu egin, ala, ongi lo egiteari, ongi jateari, eta egitu alako kaiten. Ba ezu, berraita elikatu gogoeta eta... E, ahemana zainan fisikoa ere behera egitatu, presiorik sartu gabe, baina noizenkak zu eta zure pixkat plangintza bat egin, Minutat, minutatu gabe, zentan nahi ma, manera da ere beste egitmu lasaiago batean izaiten, baina nala ere bat eh, eh, batzu eman Kirola ere haipatu zu, da, aktivitate fisiko pixka bat, hasteko, hori importantea da? Ai, biziki. Nei baduzu, uh, gorputza eta mentala ezin dira, eta moralarena ezin dira isi. Eta edo zen gizaz, berez, egoera hortan izan gabe ere, badakigu eta frogatua da, morala be, jausten delarik, edo depresio, edo deprima mundu hortan girelarik, gauzak pixoat belt ikusten ditugularik, uh, eh, fisikoki nukuteak uh, eh, egiten du, nahi duzu, antidepreser natural bat, uh, mm -hmm. uh, sekretatuko ditu behar diren eh, hormonak zu obeki, uh, obeki semiteko. Beraz, zu, uh, izaten gimnastika edo kanpoan lasterka balin bada ere beh, beh ingurumek, inguzumenean, eh? baina nala gorputarekin berda da edo dantzatu edo nahi duzuena, zue bakutsak ikusten du zer den, baina nala fisikoki berda, da, mugitu. Berra da beste gai bat, eh, bizi sozialarena, eh, ara, eh, bo, familia badutenak eta ora, berra da ez dira, uh, etxean jendea badutenak bon, berda, zain beste moztuak jendetarik, behar bada, eh, beste batzuk uh, sendituko dute falta hori jenderekin kurutzatzea edo, hori nola ikusten duzu hori? Bakarrik bizi diren entzat, pentsaten duzu? Bai, bai, bai, bai bakartasuna dianik jasaiten duten entzat, hori no bizita gutiago behar bada? Bakartasuna, prinsipioz, bakartasuna bizi dutenek uh, uh, egun edokoan, Eta azkenean horien dako e, eh, konfinamendu historio hortan, bakartasuna sentitzen balin badute egunerokoan, hor ere bakartasuna nahi baduzu, etzaie azkenean e, zailago eginen, eta bakzu, badira inkesta batu erakusten dutenak momentu batez, gauza zail bat bizitzen balin baduzu, zuk bakarrik, pisua bakarrik zure espalden gainean da, baina hor bakartasun eta isolamendu eh, egoera hori denek bizi dugu, eta pixka bat partekatua bilakatzen delarik egoera zaila, batutan e, ez, da, um, ez du harintzen edo egesten, baina desberdina da. E, egoera, egoera aldatzen da. Eta gaur egun ala ere, bakarrik bizi direnentzat edo bakartasuna sunitzen entzat, sare sozialak eta bilakatuak dira pertsona bat zuenako kasik terapetikoak, eta horiek mantenduak izanen dira. Eta jende hainitz izanen da sare sozialetan egin hauetan, eta beraz azkenan bizi soziala benendako hortik pasako da. Eta gero erraiten baitzi nuen, familian bizi direnen zat, e, eh, ez dela galdera pausatuko, baina galdera egit, pausatzen dira kriseski hortan, aurrak dituztenen dako, eta, bat, eta bikote batzuen dako ere, azkenean, denbora askoz gehiago pasako dute denak egarrekin hor. Batzuen dako, kezkak hortan dira ere. Zuten kata, zeinen dugu, denak bata bestaren gainean hor, e, eh, behome eta bostegunez, eh, izanen da ere, e, familietan e, beh egokitze momentu batzuk. Ah, bada gara iuntatik, eh, pixka bat, aldatuak ere eh, aterako gira? bada onera ere zentzu batzutan? Zita, nahi ez, hori da, nahi ez, eh, kasik berda, nola egin ere eh, morala atxikitzeko eta, nahi balzu, hau bizi berda, esperientzia bat bezala, erori gabe, positibo, soberakin batean, eh, baina nahi baduzu da e, eh, gaitza da, e, bortitza izanen da bat dako, baina eh, esperientzia bat bezala ere hartzen alda. Zenta nugatua da denbora, nahi pasai bat da, ergira, ergira hortan kokatu zenen, eta izanen da beraz gauza desberdinen esperimentatzeko manera bat ere demora dago aurrekin, e, familian desberdinzi, eta... Hm, hala, esperimentatzeko esperimentatiko manera bat, bai, eta aldatuak behar baina nola, izaten alda zerbait, eh, zerbait baiko. Or. Eta momentuan, momentukoa bizi behar dena, bat zu beldu horiek eta mm, burua jaten diguten erantzun galdeko galdera horiek geldiarazteko nahi bat ala, momentuan, momentukoa ahal bezainbat bat entzatu eh, egoitea orain eta hemen. Ederki, ba, itzauekin uh, eh, elgar eh, gurtuko dugu. Elurri garrat, uh, eh, mil esker uh, kontseilu eta gugu eta hauentzat, bestaldi bat arte, eta eta konfinamendu on desiratuko dazugu.